Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված Լիբանանի հայ համայնքի հանրային մշակութային կյանքի խոշորագույն դեմքերից մեկի նշանավոր մանկավար, հմուտ երաժիշտ խմբավար Լուսահոգի Գևորգ Գանտահարյանի ազգանվեր կյանքին ու բեղմնավոր գործնեությանը։ Հաղորդումը պատրաստել եւ օրերս եթերը հերարձակել Կիպրոսի պետական ռադիոյի հայկական ժամը, սիրով ընթարաչելով Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում նույնպես այն վերահերարձակելու մեր խնդրանքին։ Հաղորդումը հեղինակելու վարում է Կիպրոսցի մեր գործընկեր ռադիոլրագրող Վիոլետ Թաշջյանը։ Thank you Բարև սիրելի ունգընթերներ։ Վերասկային հավաքական ցանկին մեջ կան դաղանթավոր անձնավորություններ, որոնց քրական, ստեղծագործական եւ մշակութային կորձունեությունը գծավալի քիրքի սահմաններեն ալանտին եւ գտրոշմովի իրենց աշակերտներուն եւ շրջաբադի մարդոց մոտ ունենալով յուրահատուկ թերագադարություն մարդկային ու ազգային առումով։ Այսպիսի դաղանթավոր անձնավորություններ նշանավոր ուսուցիչ վաստակավոր մանգավարժ, հմուտ երաժիշտ խմփավար, մշակութային եւ հանրային հայտնի կորձիչ Քևորգ Քանդահարյանը։ Այսօրվան մեր քրական հանդիպումը Քևորգ Քանդահարյան ամենուն ուսուցիչը Քիրքին հետ է։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթողիկոս 2005-ին Պարոն Քևորգ Քանդահարյանի մեծարման ծերնարգին գսե։ Դժվար է խոսիլ մեգումը մասին, երբ զինք չես ճանցած։ Ինչս էլ։ Սակայն շատ ավելի դժվար է խոսիլ մեգումը մասին, զորմոդեն ճանցած ես։ Ինչը ասել, garch ժամանակամիջոցին։ Երբ Պարոն Քևորգ Քանդահարյանի մասին գործեմ անձնական վկայությունը տալ, որպես իր նախկին աշակերտը, միտքս սաբահուն շուրջ 45 դարիներ յետ կերտա։ Եվ առաջին հերթին իր սենյակին պատկերը կբարձվի մտքի սպաստարին վրա։ Այս երկրորդ հարգի ծայրը գտնվող սենյակին մեջ մոտ 2 մետր լայնքով ու 3 մետր երկայնքով Պարոն Քևորգը անցուց իր ցանկին ամենեն երկար դարիները Բարոն Քևորքը ամուրի էր։ Այդ օրերուն երկու ամուրի ուսուցիչներ ունեինք Թբրևանքի մեջ։ Բարոն Քևորք Քանդահարյան եւ բարոն Երվանդ Փամփուկյան։ Եվ աշակերտներուս համար հետաքրքրության նյութ էր, թե անոնք երբ պիտի ամուսնանան։ Նույնիսկ ուսուցիչներուն համար հարց էր այս երկու ամուրի ուսուցիչներուն ամուսնությունը։ Օրմը, երբ Սուրճ Կեփեի ուսուցիչներուն լսեցի բարոն Եդվարդ Տասնաբետյանի խոսքը, ուղված Թբրևանքի դեսուչ հայր Քարեկինին, ապա Քարեկին վեհապար։ Հայր Սուրբ, մեր Երևանտը եւ Քևորքը երբ պիտի ամուսնացնենք։ Հայր Քարեկինը պատասխանեց. Սա լուրջ խնդիր է։ Եվ օրը լսեցինք, որ բարոն Քևորքը նշանված է Հալեբեն ուսուցչուհի իմը հետ։ Մի քանի տարիներ հետո բարոն Քևորքը ամուսնացավ։ Սակայն ամուսնությունը իր գենցաղագերբին ու կորձելագերբին մեջ ոչինչ փոխեց։ Անմնաց նույն անձը, անգեղծ, խոնար, հեզ, բարզ, փոլորին եղբայրը ու հայրը։ Թբրևանքը շարունակեց մնալ իր առաջին ընտանիքը։ Այդպես մնաց բարոն Քևոր Քանդահարյան իր ամբողջ կյանքի ընթացքին եւ մինչեւ այսօր։ Ես ինքս ճանցա զանազան հանգամանքներով Թբրևանքի մեջ որպես աշակերտ, ապա իր գազմած Գոմիդաս երջախումբին անդամ, հետակային Թբրևանքի մեջ իբրև կորձագից, ուսուցիչ եւ դարիներ հետո առաջնորդ եւ ապա կաթողիկոս։ Բարոն Քևոր Կանտահարյան նույն անձը մնաց իր ցանկի փոլոր դարիներուն, փոլոր պայմաններուն մեջ եւ հանգամանքներուն մեջ։ Բարոն Քևորքը ես ճանցած եմ նաև որպես առաջնորդ ու մոդեն կորցակցած իր հետ։ Անմնաց նույն համեստ մարդը։ Համեստությունը ընդհանրապես խեղճություն կնկատվի։ Ճիշտ չէ այս մոդեցումը։ Խեղճ մեկը չէ պարոն Կանտահարյանը, անխելացի ու ջարբիկ մարդ է։ Գիտե երբ պիտի խոսի եւ ինչ պիտի խոսի։ Այն գիտե նաև սուր գերբով քննադատել, սակայն իր բարերով քարը փամբագին մեջ թրած կնեդե։ Պարոն Քևորքը հարցեր լուծելու հաշտարարթեր գադարելու ինքնաձին գարողություն ունի։ Կաթողիկոսներ, դեսուչներ, միապաններ, մարմիններ ու գարույցներ երբեմն իրեն գվստահին դժվար լուծելի հարցեր եւ ինք համբերությամբ ու քաղցրությամբ մոդենալով ու միագողմանի մոդեցումները անտին զանոնք լայն հորիզոնի վրա դիտելով լուծման գարաճնորթ է Կաթողիկոսը շարունակելով խոսքը կհաստատե։ Կուզեմ երեք երևույթներ այստեղ շեշտել, որոնք իր ցանկին մեջ եղան ու մնացին դիրական։ Առաջին թաստերակ եւ ուսուցիչ։ Քիչ առաջ խոսողները լայն գերբով անդրադարձան այս մասին։ Անոր զինջանցած է որպես ուսուցիչ, իր նկատմամբ հadoop հարկանք ու սեր ունեցած է։ ունեցած է որովհետև բարոն Քևորքը բոլորին մոտեցած է մեծին թե փոքրին, հասարանին մեջ թե հասարանեն դուրս, որպես հոգածու ուսուցիչ, խրադողի, թելատրողի, աչակցողի ոգիով եւ ոչ թե հրահանգողի կամ սաստողի թերով։ Իր մեջ թաստիարակը ամենտեղ միշտ ներկա եղած է։ Ոչ միայն հասարանեն ներս, այլ նաև իր պատկանած զանազան գազագերբություններու, կառույցներու ու մարմիններու ցանկին ու կորձնեության նկատմամբ իր մոդեցումը միշտ եղած է դաստիարակչական։ Երկրորդ արժանիկը բարոն Քևորքին այն է, որ իր մեջ հոգևոր, փարոյական, քաղաքական ու ազգային արժեքները ու դարածքները ներտաշնակված եղած են միշտ։ Եվ վերջապես բարոն Քևորքը մեծիդան ընկելիքյո կաթողիկոսության առաքելության չերմ հավատացող է եղած է։ եղած է. Քևորգ Քանդահարյան ամենուն ուսուցիչը քիրքին Գազմողը, խմպակիրը եւ հարաճապանին հեղինակն է քրագնակետ Երվանդ Դեր Խաչատուրյան։ Քիրքը գտնկրգե Քևորգ Քանդահարյանի ազգային դարբեր նյութերով տասախոսություններեն շարքը, ինչպես նաև իր մասին գրված մեծարանքի խոսքեր, ելույթներ, հոդվածներ, հուշեր։ Քևորգ Քանդահարյան ծնածե 1925-ին Դամասկոս։ Ծնողները այն թափցիներ էին։ Կարճ ժամանակ անց ծնողները կդեղափոխվին Բեյրութ։ Նախագահությունը դարբեր վարժարաններու մեջ Բեյրութ եւ Հալեբ ստանալը յետք գթարնա Անտիլիասի Թբրևանկի աշակերտ ուրգե շրջանավարտ ըլալե ամեջաբես յետ կգարկվի Թբրևանկի ուսուցիչ։ Հավանաբար երմիտքենալ անցած չէր, թե իր ցանկ հայելևս պիտի գապվեր Թբրևանկին։ Ան 35 տարի Զուկահերապար տասավանդած են նաև համասկայինի ջեմարանին, Հայգազյանի եւ համասկայինի հայակիդական հիմնարկի մեջ։ Քևոր Քանդահարյան իր մանկավարժական կոորդինեության տասնյակ տարիներու ընթացքին դասավանդած է հայ մատենակրություն, հայ հին քրագանություն, քրափար հայ երաժշտության բացմություն։ Մանկավարժական կոորդինեության զուգահեռ Քևոր Քանդահարյանը դասնյակ տարիներ զբաղած է նաև երաժշտական խմբավարական կորձունեությամբ։ Դբրվանքի մեջ ուսանած դարիներեն, ինչպես իր սերնդագիցները կվգայեն, առանցնագի սեր եւ հագում ցուցափերած է երաժշտության, մանավանդ հայ հոգեվոր եւ թասական երաժշտության հանդեպ։ Անհիմնատրած է շարք մի երջախումբեր երկացանգին մեջ ընդգրկելով թե մեր հոգեվոր եկեղեցական երաժշտությունը, թե աշխարհիկ ժողովրդական երգերը։ Այդ երջախումբերով անհամերքային մեծ կորձունեություն ծավալած է շրջելով հայ քաղուտները, դարաձելով հայ երկն ու երաժշտությունը, երաժշտությամբ դաստիարակելու նոր սերունդները, հայ երաժշտությամբ անոնց ներարգելու ազգային ոգի եւ ինքնակիդակցություն։ Անհրաժեշտ է ըսել, որ բարոն Քևորգ Քանթահարյանի երջախումբերու ելույթները եւ համերգները միշտ ընդունված են մեծ սիրով, խանդավառությամբ եւ հիացմունքով։ Իր կազմակերպած, հիմնադրած եւ ղեկավարած Զվարթնոց, Գոմիդաս, Կանաչյան, Շնորալի, Հոփելինագան երջախումբերը վիթխարի թեր գդարած են հայ համայնքներու ցանկին մեջ, ծավալորելով դարբեր սերունդներու մարդոց երաժշտական ճաշակը, քիդելիկները եւ ազգային սկացողությունը։ Անոնց ներաշխարը լեցնելով հայկական բարի եւ խոսքի, երկի եւ երաժշտության հարստությամբ եւ գեղեցկությամբ համագելով անոնց ազգային ոգի եւ երկի շունչով, այդ պիսով ծառայելով հայաբահպանման եւ ասկաբահպանման մեծ գործին։ Բարոն Քևորգ Քանդահարյան եղած է նաև հայտնի հասարակական գործիչ։ Լիբանանի հայ համայնքի հանրային մշակութային կյանքի մեծակույն թեմքերեն մեկը։ Քանդահարյանի մանկավարժական հանրային եւ մշակութային կորձնությունը փերած են մեծ հրճակ եւ ապարգևատրված է գելիգիո կաթողիկոսներու, ինչպես նաեւ հետմահու Հայաստանի գրթության եւ քիդության նախարարության բարձրակույն ապարգևով ամենուն ուսուցիչը հայ գոչվել խորակրի տակ կներգայացնե իր քաղաքապարախոսությունը։ Առաջին հայ եկեղեցվո քրիստոնեության հավիդենական ճշմարտություններու հայացած օրանն է հայ եկեղեցին։ Թարերու ընթացքին նորագերբ զարդարյալ փարոյական առաքինություններու շտեմարան։ Քաղաքական իշխանության ցածագայության ժողովրդին դիրություն ըրած հեղինակություն։ Հայաստանյայց եկեղեցին այնքան սերդորեն առնչված է հայ ժողովրդի պատմության, որ եղած են մի մարմին։ Ահա թե ինչու անգախ զուտ կրոնական բնույթեն եւ նույնքան ազգային բնույթով հաստատություն, որուն մեն մի քարը քախնի ջամփամը ունի, որ գտանի ոչ միայն աստուծո արքայության, այլ նաեւ հայոց հայրենիքին։ Երկրորդ՝ հավատարմություն հայոց լեզվին, թբրության, մշակույթին քիչ անգամ պատահած է, որ մեր ժողովուրդը զինվորական ուժով ինքսինք հայտնած է բաթմության ընթացքին։ Արդաշեսեն եւ Դիքրամ Մեծենզատ դժվար գահանտիբինք այլ անուններով։ Բայց այսօր դիմաց մեծտեղ քրաված ենք ազգերու մշակութային գայսրության մեջ։ Հայ հանճարին ստեղծագործությունները՝ ճարտարապետություն, մանրանկարչություն, երաժշտություն, ցերակիր, խաչքար, իրենց քեղակիդական արժեքով Հբարդություն գարթեն բոլոր հայորդիներուն։ Չեմ գիտեր, չեմ հանդիպած։ Գա ասկմը, որ իր դարերու քրիչը վերաձե սուրբի եւ մինչեւ այսօր զայն աշտամունքի արարգաթարցն է։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց հավադարմություն Մեսրոպյան դարերու մեր մեծասկանչին հայորեն ապրելու լավակույն քրավականներեն մեկն է։ Լեզվի ջամփով հայացած հայեցի ստեղծագործություններով հարստացած պատմություն է հայոց պատմությունը։ Եվ երրորդ մարդկությունը փաղկացած է խմբավորումները, որոնց բարձրակույն ģերբարն է ասկը։ Մասկը կազմեք հայ ասկին, բայց հայ կոչվելը հայու զավակ լալը եւ հայորեն ապրելը դարբեր հասկացողություններ են, որքան յան մագանունը գրող հայեր կան, որոնք սակայն երբեք մաս չեն գազ մեր հայության։ Անունով միայն հայերեն։ Հայորեն ապրելու համար հայ ազգին պատկանած ըլալու խորունկ դակցության եւ հբարդության դեր պետք է ըլա մեկը։ Ինչպես որ անձը անհատականության վերացվելու համար իր ինքնության զադորոշիչ ըստորոքելեն դեր պետք է ըլա։ Այնպես ալ ասկմը իր առանձնահատկություններով անգախ իր դեղը պետք է ունենա։ Ասկերու ընտանիքին մեջ։ Պարոն Քևոր Կանդահարյան խոսելով Գոմիդասի արժանավորակույն աշակերտի երաժիշտ Փարսեղ Գանաչյանի մասին գսե։ Գանաչյանի երկերը բարձեն Երգինքի գաբույդին բես խորունգ, աղբյուրներու ճուրերուն բես չինչ։ Բարզություն մը, որ չի շփոթվիր հասարագին, դափագին, քրհեկին հետ։ Վեհ ու վսեմ բարզություն մը, մեր քրագանության համաստեղին բես։ Գանաչյան երկար ու փծախնդիր աշխատանք է յետ, երբ իր հասունցած աբրումներուն ցև կուզետալ ներշնչումի թարմություն մը գփոխանցի անոնց որ անմիջապես կվարագեն մեզ ու գմնան մեր մեջ իբրև հուր անշեջ, որովհետև բարձ են իր երկերը։ Անփռնասբոս երկային մեղեդիականությամբ, փավ ու ցայն ներտաշնակ միությամբ, մանավանդ ըստ ամենայնի հայեցի ոճով մշակված ու հորինված։ ժողովրդին գողմե մեծապես սիրված Խրիմյան հայրիկի մասին խոսելով կսե։ Իր տարաշրջանին մեր հանրային կորձիչներն ոչ ոք այնքան խորունկ իջածի հոյ հոգիներեն ներս, որքան Խրիմյան։ Իրանցը ծայրահեղ սկացումներու արարգատ արծած է, աշտամունքի հասնող սիրո։ Մյուս կողմէ քաջաճ հոգիներու աղդոտ հաշիվներու արդյունք ադելության։ Իբրև եգեգեցական վանահայր, առաջնորդ, պատրիարք, թե ամենայն հայոց կաթողիկոս բարձրակույն այս աթորներուն վրա։ Երբեք իշխանավորի եւ աթորներ իրանցին փարավորման համար չէ շահագործած, այլ հավելյալ ծարայության, իր ժողովրդի լուսավորության, քաղաքացիական ազատության եւ ազգային անկախության։ Գարչ իրանցը դարձավ հայ զանգվածներու իղծերուն, ցկդումներուն հույսերուն մարմնացումը, ժողովրդին ծոցեն հարազատ ծնունդ զավակը, որ հետակային դարձավ նույն այդ ժողովրդին հարազատ հայրիկը։ Որքան ադեն մերագանչները փած բահենք խրիմյանական պատկամներուն, ոչ միայն մենք կաբրինք հայորեն, այլ հայ ժողովուրդը գտարցնենք հավերժության ճամփորդ։ Թբրոցին եւ անորթերին մասին խոսելով ամենուն ուսուցիչը նշանավոր մանգավարժ Քևոր Կանդահարյան գսե Հանրահայտ ճշմարտություն է, որ մարդկային ընկերության բոլոր բնակավարներու թերագատարները, քաղաքակետներ, քիդուններ, արվեստագետներ, գրոնավորներ իրենց կազմավորումը գբարդին Թբրոցին եւ իմացաբես եւ բարոյաբես։ Մարդկային քաղաքագրթական եւ մշակութային բոլոր նվաճումները արդյունքն են դբրոց կոչված հաստատությանց։ Այս վարակային անվարան հաստատում մը գրնանք կատարել։ Դբրոցը ոչ շքեղ գարույց է, ոչ ուսումնական ծրագիր, ոչ թասակիր եւ այլն։ Այդ բոլորը շատ կարեւոր են, բայց դբրոց կոչվածը խորքին մեջ եւ էապես ուսուցիչն է, որ ոչ միայն գիտելիած շտեմարանի մը թռները գփանա զինք ունգընտրող մադաղ հոգիներուն, այլ մարդկային որակը բարձրացնող շունչ եւ ցանկ տվող անցն է։ Մովսես Խորենացի մեր բաթմահայրը անդրադառնալով Մեսրոպ Մաշտոցի գրթական կորձունեության եւ անոր արաքելության հետեւյալ փնորոշումը կկատարե ոչ որբես արվեստ ուսուցաներ, այլս հոգի արաքելապար դայր աշակերտելոցն։ Այլ խոսքով մարդը մարդու արժանապատվության բարձրացնող հայը հայու կադարելության բարձրացնող ջարդարաբեդն է ուսուցիչը։ Եվ մի մորնակ, որ իր կորձը շատ ավելի դժվար է, քան այլ արվեստակետինը։ Հոգիներու հետ է իր աշխատանքը։ Արեն եպիսկոպոս Տողրամաջյան քրելով բարոն Քևոր Քահանտահարյանի մասին կհաստատե։ Փոլորի համար բարոնը միշտ նույնը մնաց, թե ֆիզիկապես եւ թե մանավանդ իր նկարագրային փոլոր հատկանիշներով։ Բարոն Մակտիրը գարձեք միմիայն իրեն վերաբախված էր։ Պետք չկար անունը կանչելու կամ տալու։ Փավարար էր միայն բարոն Սել եւ փոլորը առանց դդամսումի պիտի հասկնային թե Քևոր Քանդահարյանի համար էր ակնարկությունը։ Բարոն Քևորքին արժանիքը ոչ թրամով, ոչ ուսումով եւ ոչ ալ բարձր դիտողներով ու ճաշտոններով գճապվի, այլ ցույց տված իր վսեմ նկարակրով, ազնի վարկ ու փարքով, մեծին թե փոքրին հանդեպ, նույն սիրո վերաբերմունքով եւ հատկապես բարի ու օգտաշատ կենցաղով, որի սպաստրավ 50 եւ ավելի տարիներ շարունակ եւ գերդեց փաղանքը հոգևորականներու եւ աշխարականներու, որոնք այսօր իսպյուրս աշխարի գծարային աստուծո մարդկության ասկին հայրենիքին եւ եկեղեցու։ Երևանի Պետական համալսարանի տասախոս Գիմ Աղապեգյան գկրե։ Բարոն Քանդահարյան Ձեր հետ ունեցած բոլոր հանդիպումներին ցամար եղել են հոգուդոն։ Կարոտներիդ դխրությանը մշուշից ջարակում են լույսեր զարմանալի։ Դակ ու մդերմիկ շնչով բարուրում լսողների հոգիները։ Դու մենագդ մի ողջ երջախումբ ես, որ այնպես անմեգին փածում ես հոգուտ ու սրդիտ մեջ ամփարված մեր ժողովրդի թակնատակուն կանցերը եւ շրայլորեն փրում մարդկանց առաջ։ Այդպես են վարվում մեր բատմության մեր մեծերի հետ մշտական զրույցի բռնված անխոնջ մշակները ու արդար սերմնացանները։ Դուք մեր հոգևոր մեծերի մշտական զրուցագիծն եք, մեր բատմության լրջախող ունգընթիրը եւ կարողանում եք ծեր հոգու դխրությունը ծածկել։ Միջավայրը ապեապ լցնել զվարթախոհությամբ եւ ուրախության լիցքերով, չերմացնել հույսով ու հավատքով, լցնել մարդկանց հոգիները, նրանց կանգնեցնել հայոց երազների լուսեղեն ջամփեկի վրա։ Քրագանակետ Յուրի Խաչատրյան գկրե։ Քևոր Կանդահարյանի բես մանգավարժ ես շատ քիչ եմ տեսել։ Իսկական մանգավարժությունը արվեստի ցիրկի նման է։ Մանգավարժ միքուցե հնարավոր է դառնալ ցկդելով, ճանալով ու համար աշխատանքով։ Բայց իսկական ընդդիր մանգավարժ ծնվում են եւ այն էլ գամոքն աստուծո։ Իմ ըմբռնումով, իմ պատկերացմամբ Քևորգ Քանդահարյանը հենց այդպիսի մանգավարժ է, ինչի մեջ համոզվել եմ հազար անգամ։ Նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոս Պարոն Քևոր Քանդահարյանի ուսուցչական 50-ամյա ծառայության հանքրվանին իրօրտնության եւ քնահանդանքի քիրին մեջ կհաստատե։ Արդարև անցող 50 տարիները ծեր ցերգյանքին լեցուցիկ ու արժևորեցիկ Մարտագերդումի ու Հայագերդումի արակելությամբ։ Այս սրբազան գոչումին լծվեցակ ամուր հավատքով, վարդեսիլքով ու մեծ նվիրումով Մենք ցեզ ջանցանք թե բրվանքեններս, որբես ցեր աշակերտը, ու ցեր մեջ տեսանք ոգի ու հավատք ներարգող, եւ ոչ սոսքի դելիկներ ճամփող ուսուցիչը։ Ցեր մեջ տեսանք հայու հոգեվոր, փարոյական ու ազգային արժեքներով աշակերտը շղախող ու գազմավորող թաստիարակը, եւ ոչ թե սովորական հասկացողությամբ իր նյութը տասավանդող ուսուցիչը։ Դուք այսպես եղաք ու մնացիք 50 տարիներ, թե բրվանքի նվիրական հարգին տակ Ձեր անձը նույնացուցիկ թբրվանքին հետ։ Ձեր կորձոն ամբողջանվեր եւ հանցնարու մասնակցությունը բերիք թբրվանքի առաքելության։ Հայ մարդու ու հայ հոգեվորականի հոգեմդավոր գազմավորումը նկատելով ձեր ցանկին քերակույն նպատակը։ Հարկանքի ու սիրո այս արդահայտության մեջ մենք նաև գուզենք հիշել դիգին Մարոն, որ իր ավելի քան 40 դարիներ որպես նվիրյալ ուսուցչուհի կարևոր ներդրում բերավ Սուրյո ու Լիփանանի մեջ մեր գրթական ցանկի գազմագերման ու զարգացման այս արիթով նաև մեր քնհադանքը գուզենք հայտնել ծեր երկու զավակներուն որոնք կշարունակեն իրենց աշխուժ ու հավատավոր մասնակցությունը բերել Լիփանանահայ ցանկին գրթական մշակութային ու հասարակական բնակավարներ են ներս հարքանք ու բադիվ ցեզի Ամենուն ուսուցիչը Քևորգ Քանդահարյանի մեծ գրթական ու ազգային կորձը ու ոգին գշարունակվի անոր աշակերտներուն եւ բոլոր այն հայերու մեջ, որոնք հայ լեզուն եւ երկը հնչեցուցած են իր առաջնորդությամբ ու ղեկավարությամբ։ Սիրելի ունգընթիրներ, քրական հաղորդումով ցեզի հետ էր Վիոլետա Նալչաջյան, Թաշջյան, Սդեսություն։ Սիրելի ունգընթիրներ, ունգընթրեցիք մեր այսօրվան բծախնդրորեն պատրաստված ու քեղեցկորեն համատրված քրական հայտակիրը նվիրված ուսուցիչ, դաստիարակ, մանգավարժ, խմբավար եւ ասկային կորցիչ Քևոր Կանդահարյանի վաստակին ու հիշատակին։ Thank you Եվ սիրելի ուսուցիչ երկով վերջ պիտի գտնեմ էր այսօրվա հայտակրի ցայնասփռումը Գիբրոսի ռադիոկայանին հայկական ժամեն դարձյալ ուսուցիչ Ձեզ դեսա ես նորից Բայց արդեն ջերմը գած ավելի Եվ գիտեմ որ մեկներ Այդ սպիտակ մասերից Եղել է իմ մեղը քո Իմ մեղը քո երևի

Երգրացնող, երգրացնող աշխարհում աչքերիդ լույսերա լույսերա հարասան անցել է իմ ճահել աչքերի եւ գիտեմ որ դուք հիշել եք անընտան, ինչպես որ հիշում եք, հիշում եք բոլորին, համբուրում եմ ձեզ իմա,